Trečias skirsnis. Didėjant lietuvių atnosui, išaugusioje teritorijoje gentinė organizacija nebegalėjo efektyviai veikti. Lietuviai suskilo mažų mažiausiai į dvi gentis – rytų lietuvius, vadinamus tiesiog lietuviais, Lietuvos, Nalšios ir Deltuvos žemėse ir lietuvių žemaičių šių dienų pietų žemaitėjoje. Nėra aišku, ar vidurio Lietuvaus lietuviai upytės ir nerie žemės buvo atskira gentis ar priklausė rytų lietuvių genčiai. Taip pat neaiškia aukštaičių vardo kilmė. Jei vidurio Lietuvaus lietuviai buvo atskira gentis, tai aukštaičiai vadintini jūs vardu, jei ne, tai šis pavadinimas taikytinas tiek vidurio, tiek ir rytų Lietuvaus lietuviams, tai yra atitiku dabartinę prasme. Tarmių ribos tik iš dalies sutapo su šia žemių struktūra. Lietuvo žemėje siauraja prasme vyravo šnektos dabar priskiriamos pietų aukštaičių tarmiai, nalšios deltuvos ir rūpytė žemėse, rytų aukštaičių. Nerie žemėje ir žemaičių teritorijos rytinėje pusėje, šiaulių ariogalos, betigalo žemės, vakarų aukštaičių, vakarinėje žemaičių teritorijos pusėje – raseinių, kražių, laukovos, karšuvo žemės, žemaičių, dūnininkų. Be sėlių dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyveno ir kitos baltų gentys. Beveik visa užnemunė priklausė jotvingiams, sūduviams, dainaviams. Jauniškio pakruojo ir pasvalio apylinkiais žiemgaliams. Kretingos, mažeikių, klaipėdos, skuodo, plungės, kuršiams, Šilutės kalviams. Tuo tarpu Nalšiaus rytinės ir Lietuvos žemės pietinės ribos antrojo tūkstantmečio pradžioje driekėsi kur kas toliau už dabartinę Lietuvos sieną. Labai galimas daiktas, kad lietuvių gentį verštis į vakarus, pastumėjo slavų veržimasis į Dniepro baseino šiaurinę dalį, suslavinęs Dniepro baltus 7-9 amžiuje. Atsižvelgtina ir į prūsų skverbimasi pagal Nemuną antroje pirmojo tūkstantmečio pusėje. B. Baltų patekimas į civilizacijų akiratį. Lietuvos teritorija ilgus tūkstantmečius išliko žmonijos raidaus arealo pakraščių. Priešakinės Azijos ir Egipto civilizacijų poveikio nutolę nuo šių kraštų baltai nepatyrė. Maždaug apie Kristaus gimimą prasidėjo nežymus antikinės civilizacijos poveikis. Nedaug nuo to skiriasi ir baltų patekimų į antikos tautų akiratį laikas. Herodoto, aprašančio šeštojo amžiaus prieš Kristų įvykius, minimų neurų ir budinų etniniai identifikavimai, skaitant ir baltus, yra tik hipotezių lygio. Nebejotinai baltus mini romėnų istorikas Tacitas pirmojo amžiaus po Kristaus pabaigoje, antrojo amžiaus viduryje – Apie juos užsimena Aleksandrijus, geografas Ptolemėjas. Šios dvi žinutės antikinį pasaulį pasiekė skirtingais keliais, skyrėsi ir jų likimas bei poveikis. Ptolemėjas pirmasis nurodė dvi konkrečias ir vėliau žinomas baltų gentis sūduvius, jotvingius ir galindus. Taip pat jų artimesnius bei tolimesnius kaimynus – germanų gentis gotus, rugijus ir lemovius. Ši palyginus tiksli informacija dėja toliau nebuvo pratesta ir neturėjo poveikių. Aleksandrija ji pasiekė per Balkanų pusėsalį arba juodosios jūros graikų kolonijas. Tacitą informavo rumėnų pirkliai, bet pradinis jų šaltinis buvo baltų kaimynai germanai. Veikiausiai germanų žodis yra ir etnonimas estai lietuvių literatūroje sulietuvintas į aiščius – kuriuo vadinami baltai. Taip bendrinantis vardas vėlesniais pirmojo tūkstantmečio amžiais germanų genčių ir tautų taikomas visiems Baltijos jūros rytinio pakraščio, nuo Vyslos iki Suomių įlankos gyventojams ir galiausiai prigės dabartiniai estų tautai. Jo tacitas vadino prūsus, nes būtent iš čia prasidėjo jo minimas gintaro kelias į Padunojį. Estais Baltai vadinami ir šeštojo amžiaus ostgotų, žinojusių tacito darbų šaltiniuose. Iš jų aiškėja, kad baltų gentinė diduomenį siekia išlaikyti gintaro prekybą su Italijos gyventojais, nepaisant didžiojo tautų kraustimusi padarinių. Romos imperijos ir Ostgotų karalystės žlugimas šias pastangas pavertė niekais. Antrajame, penktajame amžiuose išaugęs santykinės civilizacijos poveikis baltams nutrūkum. Ankstyvųjų duramžių Europa įsaugojo senesnės germanų žinias apie baltus, o nuo 8 amžiaus jas praplėtė. Bavarų geografas, 8 amžius, pirmą kartą nebejotinai paminėjo prūsus. Estais baltus dar vadino Karolio didžiojo biografas Einhardas. 9 amžiaus pradžia ir Šlesvigo pirklys Vulfstanas, 9 amžiaus pabaiga, jis tikrai lankėsi Prūsijoje. Vokiečių hagiografas Limbertas atpasakojo 853 metų švedų žygį į Apuolę ir skaitytojus supažindino su kuršiais. Kuršius ir prūsus, bei pastarųjų gentis, sambius ir varmius, aprašė Saksonijos vyskupijų istorikas Adomas Bremenietis, 11 amžius. Taigi smulkesnis baltų genčių vaizdas lotiniškoje Europoje susiklaustė tik suirus Frankų monarchijai. Beje, jis klaustėsi vis artėdamas prie baltų žemių. Įsamiausia informacija atsirado Vokietijoje ir beveik nepasiekė jos vakarinių ar pietinių kaimynų. Prancūzų Rolando giesmėje iš rytų Baltijos genčių minimi tik lyviai, o pasitaikantis literatūroje anglosaksų poemus Vitsitas žodžių Vilna aiškinimas Vilniumi – Tai yra paprasčiausias nesusipratimas. Šį artėjimą lėmė Europos viduramžių civilizacijos plėtimasis. Naujai susiklaušusios feudalinės visuomenės kaupė gaunama žinias, tačiau šios žinios dar menkai plito visame civilizacijos areale. Europos samprata apie baltus buvo labai vienpusiška. Faktiškai jos akiratį pateko tik kuršiai ir prūsai. Tai yra gana siauras Baltijos pakrantės ruožas. X-XII amžiuje šį įvaizdį papildė Lenkų kronikos ir skandinavų sagos bei runų tekstai akmenyse. Jie kažkiek jį praplėtė įtraukdami akiratį jautvingius bei žiemgalius ir tuo pateikdami visą baltų etninio masyvo pakraščių vaizdą. Tačiau šio masyvo giluma dar nebuvo suvokta, o tai kaip tik buvo lietuvių genčių gyvenama teritorija. XII-XIII amžių skandinavų geografiniuose traktatuose net neminima Nemuno upė. Tuo tarpu Baltų rytinėje kaiminystėje, 9 amžiaus viduryje, susikūrė didžiulė Rusijos valstybė, netrukus pritapusi prie bizantiškosios kultūros arealo. Jei nuo skandinavų lietuvius skyrė kuršiai ir žiemgaliai, o nuo lenkų prūsai ir jotvingiai, tai su Rusija Lietuva ribojosi tiesiogiai. 10-12 amžiuje rusai pažino lietuvius kur kas geriau už Lenkus ar Vokiečius. Tam tikrų lietuvių ir skandinavų kontaktų šiuo metu vis dėlto būta. Senas lietuvių žodis vaizbūnas, pirklys, vestinas iš Vizbio miesto, o etnonimas vokiečiai kildintas iš Vako srities Švedijoje – Tai yra, švedai tapo pirmaisiais rimtais germanų tautų reprezentantais. Nors Lietuva ir liko dauguvos prekybinės arterijos jungusios Skandinaviją su Rusija nuo šalyje, santykiai su švedų vikingais buvo svarbus. Lietuvių kaip ir kuršių bei žiemgalių gentinė diduomenė perėmė iš švedų tauriųjų metalų svėrimo sistemą, taigi ir turto kaupimo sampratą. Dešimtajame amžiuje rusų metraščiai mini savo valdovų žygius prieš jotvingius. Jotvingiai sutinkami rusų didžiūnų kariaunuose. Rusijos poveikėjame jausti ir Lietuva. Rusijos kaiminystė tapo veiksniu lemiančiu visą tolesnę Lietuvos raidą. C. Pirmasis Lietuvos paminėjimas šaltiniuose. Kontaktai su germanų gentimis bei prekyba su Romos provincijomis – sutapo su gana staigiu metalų technologijos ir žemdirbystės pakilimu pirmaisiais pokristiniais amžiais. Būtent tokiu ūkiniu pagrindu Lietuvių etnosas išplėtė savo teritoriją ir asimiliavo joje baltų giminaičius pirmojo tūkstantmečio viduryje bei antrojoje pusėje. Galingo lietuvių genčių komplekso susidarimas pakeitė jų santykių su baltiškaisiais kaimynais. Pastarėjai tapo nuolatiniu lietuvių plėšimų ir ekspansijos objektu. Tai buvo pajungta didelė sėlių dalis. Riba su jautvingiais lėtai, bet nepaliaujamai slinko į pietus, buvo spaudžiami žiemgaliai ir kuršiai. Buvo jaučiama stipri lietuvių įtaka skalvai ir nadruvai. Pajungę sėlius, lietuviai ėmė pulti savo šiaurinius kaimynus latgalius. Sėkmingi žygiai turtino gentinę lietuvių diduomenę. Vergai tapo nuolatiniu ir augančiu visuomenės sluoksniu, galutinai atskyrusiu diduomenės būtį nuo gentainių aplinkos. Pirmojo tūkstantmečio antroje pusėje lietuvių genčių teritoriją padengė mažos, o vėliau ir didelės įtvirtintos sodybos, atsirado tikros mediniai spilys. Papuošalai pasunkėjo, prarasdami estetiškas proporcijas ir akumuliuodami tauriuosius metalus. Atsiradusios ūkinės ir organizacinės galimybės – pavertė vadų kariaunas iš atsitiktinių būrių socialinę terpę, o tai savo ruoštų plėtė karo žygių apimtį. Susiklaustė nuolatinis amatininkų sakovų sluoksnis. O renkami vadai užleido vietą kilmingiems vadovaujančių giminių palikuonėms. Turtingi vadai ir kariauninkai Susidurdami su švedų vikingais nesunkiai perėmė odalinę individualiosios žemės nuosavybės sampratą, juo labiau, kad ir pačioje Lietuvoje klaustėsi analogiška socialinė struktūra. Visa tai 11-12 amžiuje suformavo vikinginę lietuvių visuomenę, tik valtį čia pavadavo žirgas. Visuomeninė lietuvių organizacija su stipriais vadų, virstančių kunigaikščiais ir kareunų institutais toli pralenkė kitų baltų genčių socialinę bei politinę sandarą. Sparčiausiai toks procesas vyko Lietuvo žemėje siaurąją prasme. Būtent tokią Lietuvą pirmą kartą iš visų žinomų šaltinių 1009 metais paminėjo vokiečių Kvedlingburgo analai. Įvykį nulėmus į šį paminėjimą prašo ne vienas šaltinis. Buvo nužudytas misionierius, šventasis Brunonas Bonifacas. Tačiau visur kitur minima ne Lietuva, o Prūsija. Tai gerai paliudija, kad vokiečiai ir lenkai tuo metu lietuvių dar nepažino. Visi baltai, ar bent jų didesnė dalis, jiems buvo prūsai. Lietuva Kvedlimburgo analai paminėjo todėl, kad jie pateikė pačią tiksliausią informaciją ėjusią iš paties Šventojo Brunono aplinkos, o jis 2008 metais aplankė Rusiją ir turėjo galimybių susipažinti su jos kaimynais. Šaltinėje prašantį Šventojo Brunono mirtį vaizduoja genties vadą Netimerą, turintį 300 vyrų kareuna, paveldimą valdžią ir laikantį sargybą šalies pasienyje. Netimeras norėjo apsikrikštyti, kas parodo gana platų jo politinį akiratį – Jis tai ir padarė, bet būtų ir stipriaus opozicijos, kuri misionierių nužudė. Apie tai, kas vyko toliau, duomenų neturime. Vis dėlto šventojo Brunono istorija atskleidžia tokią lietuvių politinę organizaciją, kokios dar nerandame kitose baltų gentyse, net ir 13 amžiuje. Tai žinoma verčia klausti, kodėl Lietuvos valstybė susidarė tik po 200 metų. Atsakymą pateikia Rusijos veiksmai. 11 amžiaus 5 dešimtmetį Rusija ir Lenkija sutartinai kariavo prieš mozūrus bei juos remiančias gentis. Būtent 1040 ir 1044 metais Kievo kunigaikštis Jaroslavas žygiavo į Lietuvą, galbūt tai buvo vienas žygis, skirtingai datuojamas atskirų rusų metraščių, Lietuviai buvo priversti pripažinti Rusijos viršenybę ir mokėti jai duoklę. Tokia padėtis sulėtino gimstančio Lietuvos valstybingumo raidą. Grėsė rimtas pavojus netgi Lietuvos egzistencijai. Priklausomybę galėjo pakeisti visiškas įjungimas į Rusijos valstybę, o po to turėjęs sekti stačiatikiškas krikštas su slavų liturgija, lemtų dar netapusiu tauta lietuvių etnoso surusinimą. Lietuvos laimė Rusijos valstybė 12 amžiaus pradžioje suskilo ir 1131 metais lietuviai įsivadavo. Atgautas politinis savarankiškumas vėl paspartino Lietuvos raidą. 12 amžiuje Lietuvą supo silpni kaimynai. Rusijos ir Lenkijos valstybės buvo suskilusios į paskiras kunigaikštijas, skandinavų ekspansija pasibaigė, o kitos baltų gentys ir toliau liko lietuvių kariaunų plėšimo objektų. XII amžiaus pabaigoje ir XIII amžiaus pradžioje šios kariaunos šiaurėje pasiekdavo Estiją ir Kareliją, pietuose Lenkijos gilumą ir šių dienų šiaurės Ukrainą. Rusų opinijoje susiklaustė narsiosios Lietuvos įvaizdis. Atsiradus galimybėj sparčiai plėtotis lietuvių visuomenės elitų ir jo kariniam potencialui, Lietuva pradėjo kapstytis iš atsilikimo duobės, kurioje ją paliko pasaulio istorinės raidos aplinkybės. Antras skyrius. Ankstyvoji Lietuvos monarchija. Pirmas. Lietuvių žemių konfederacija. A. Odalinės visuomenės susidarimas. Ekonominė Lietuvos raida ankstyvaisiais viduramžiais lėmė du vis labiau pasireiškiantys veiksniai. Ariamų žemdirbystė ir balų rūda – paremta geležies metalurgija. Arklio traukiami arklas ir žagriai leisdavo apdirbti žemės plotą, galinti aprūpinti grūdais jau nedidelį ūkinį kolektyvą. Tai savo ruoštų leido panaudoti greta esančias pievas vasaros ganevai ir šieno paruošimui žiemai. Žemdirbys galėjo išlaikyti reikiamą arklių, karvių ir smulkesnių gyvulių kiekį, o šiam darbų reikalingas laiko balansas leido suresti bei remontuoti būtinus pastatus. Jau pirmajame tūkstantmetyje, ypač jų antroje pusėje, žemdirbiai įsisavino dvi laukį. Vergų darbų užtikrinta diduomenės būtis ir šių galimybių paveldėjimas įtvirtino didžiūnų sodybų nuosavybę. Aplink ją dirbama vergų žemė bendruomenių perdalose tapo neliečiama. Ėmė įsiskirti diduomenė žemės nuosavybė, didysis odalis, ribotas alodas – Jo įsiskyrimas spartino ryšiai su odalinė vikingų visuomenė. Įsitraukus į grobiamuosius žygius, lobių ir vergų įsigijimo šaltinį, kariauninkams šis procesas plito ir jų terpėje, o per juos ėmė daryti poveikį eiliniams bendruomenininkams. Šitaip ėmė klausytis mažasis sodalis kaip visuotinis socialinis reiškinys. Didysis sodalis baigė susiklausyti 12 amžiuje, mažasis 13 amžiaus pirmojoje pusėje. Lietuvoje susidarė individualių šeimų ir individualių ūkio darinė visuomenė. Tai buvo labai svarbus pasiekimas. Užsimesgi tas pats visuomeninis modelis, ta pati išeities pozicija, iš kurios prasidėjo feudalinės viduramžių Europos raida. Tokia visuomenė vystėsi intensyviai, kur kas greičiau už visame pasaulyje vyraujančias bendruomenines despotinės visuomenės, nes tą skatino nuosavybės susikoncentravimas pavienių savininkų rankose. Paskirų ūkių atsiradimas spartino ir amatų raidą. Amatininkų paslaugų reikėjo vis daugiau – pirmojo tūkstantmečio pabaigoje ir ypač antrojo tūkstantmečio pradžioje metalurgija, kalvystė, šaltkalvystė, podininkystė, odos ir odos dirbinių apdorojimas tapo atskirais verslais. Išmokta temti vielą, štampuoti skardą, virinti geležį, lydyti stiklą. Diduomeniai spilys nebegalėjusi versti be tėvoninių amatininkų, gausėjo kaimų amatininkų. Lietuva iš esmės įgyjo tokį techninį potencialą, kokį buvo pasiekę rusų ir lenkų kraštai, atsilikdama tik nuo svarbiausių jų centrų. 13 amžiuje lietuvių kareunus turėjo gerus kalavijus ir jėtis, žieduočio šarvus ir lengvus, tačiau gero plieno šalmus. Šį šimtmetį pačios stipriausios lietuvių pilys atlaikė visus priešų puolimus. 12-13 amžiaus pradžioje Lietuvoje gyventojų daugumą kaip ir anksčiau sudarė eiliniai bendruomenininkai, laukininkai, kuriems individualiai ūkininkaujant nutrūko gamybiniai kraujo ryšiai. Bendruomenės lauko struktūra ėmė lemti jau ne giminystė, bet gyvenamoji vieta, susiklostė teritorinė bendruomenė, ariamoji žemė, Ganomos ir šienaujamos pievos virto paskirų šeimų ūkių nuosavybę. Bendra lauko nuosavybė liko krūmynai, išganos, miškai, ežerai, pelkės. Visu tuo lietuvių laukas pasuko germaniškųjų, o ne rytų slaviškųjų bendruomenių raidaus keliu. Žmonių nuosavybės santykiai dar buvo susaistyti giminystės ryšiais. Individualus paveldėjimas buvo garantuotas, bet žeme galėta disponuoti tik giminaičiams leidus – Iš turtingų laukininkų daugiausia kilo kariauninkų. Kariaunus didėjo, iš atsitiktinių būrių pavirzdamos socialinę terpę. Pajungtų žemių kontribucijos virto duoklę, o savųjų žemdirbių dovanos vadams ir kariauninkams tapo privalomus. Paveldima valdžia nuolatinius vadus padarė bendruomenių tarpininkais ir teisėjais, o visų rūšių valdžios sukoncentravimas jų rankose – kunigaikščiais. Kunigaikščiai su kareinomis apeidavo bendruomenės, paimdami iš jų duoklę. Atsirado kunigaikščio prieimimo prievolės, pasėdžiai ir mezlevos. Atskiros iš laukų susidedančios žemės virto kunigaikštijomis. B. Lietuvių žemių kunigaikštijos 12 amžiaus pabaigoje, 13 amžiaus pradžioje. Daugelį lietuvių žemių 12 amžiaus pabaigoje, 13 amžiaus pradžioje buvo įsigalėjęs jau vienas kunigaikštis – Upytėje Ruškys, Šiauliuose Bulius, Laukuvoje Vykintas, Lietuvo žemėje ir dalyje Nalšios, Dangerutis ir Stakys. Tai buvo dar ne asmens, o šeimos įsigalėjimas – Priekyje stovėjo vienas narys, tačiau pavienas pilis ir jie supusius laukus broliai paveldėdavo individualiai ir jie visi galėjo bendrai valdyti žemę. Varžybos tarp brolių ir pusbrolių pratėsi ankstesnės varžybas tarp giminių, bet dabar visą tai vyko varžovams disponuojant realią valdžią gyventojams ir nemažais turto ištekliais. Kūrėsi paskirų kunigaikščių sąjungos, sustiprinamos vedybų ryšiais. XII amžiaus pabaigoje visoje Lietuvoje įsivyravo viena kunigaikščių grupė, kurios atstovai buvo Stakys ir Dangerutis. Šiems vyresniesiems kunigaikščiams pakluso kiti kunigaikščiai. Susidarė Lietuvių žemių konfederacija. Konfederacijos žemių tarpusavio ryšiai kol kas buvo netvirti. Vyresnieji kunigaikščiai dar visiškai nekontroliavo kitų žemių vidaus gyvenimų ir jų kunigaikščių tarpusavio santykių vis dėlto jau buvo žengtas pirmas žingsnis į kunigaikščių politinę karjerą. Nuo 12 amžiaus pabaigos prasidėjo sistemingi lietuvių antpoliai į rusų žemes. Lietuvių kariaunos ėmė siaupti visą padauguvį. Didesni žygiai jau buvo koordinuojami vyresniųjų kunigaikščių arba žymiaus žemių kunigaikščių dalies. Gimė pirmasis lietuvių politikos pavidalas – kariaunų politika. Lietuva tapo istorijos subjektu. Lietuvių žemių konfederacija ėmė plėsti savo politinę įtaką į kaiminę žemės. Sėlpilyje įsikūrė nuolatinė lietuvių įgula, tuo pačiu beveik visa sėla pateko į lietuvių rankas. Rusų, latgalių, Jersikos kunigaikštis Vsevalodas, Visvaldis, vedė Dangeručio dukterį ir tapo ištikimų lietuvių sąjungininkų. Jersika – pasidarė lietuvių kareunų atsparus punktų puolant padauguvį ir šiaurės vakarų Rusijos žemės. Savo kaimynams Lietuva tapo hegemonu, bet dar nesugebėjo šio savo hegemonijos politiškai realizuoti. Antras. Lietuvos susidūrimas su vokiečių veržimusi į rytus. A. Naujas vokiečių vaidmuo Baltijos jūroje ir Livonijos atsiradimas. Istorijos subjektu Lietuva tapo kaip tik tuo met, kai susidūrė su lotyniškaja Europa. Viduramžių Europos geopolitinis arealas susiklaustė individualaus alodinio ir odalinio ūkio pagrindų, išryškindamas ideologinę katalikybės sampratą bei lotyniškąją kultūrą. Individualizmu pagrįstais visuomeniniais santykiais ir didžiuliu bažnyčios vaidmeniu Europą įsiskyrė iš visų kitų pasaulio geopolitinių arealų. Kritus Romos imperijai, Pirmieji viduramžių Europos raidaus šimtmečiai pasižymėjo žemų ūkiniu visuomeniniu ir kultūriniu lygiu, tačiau būtent tuo metu susikristalizavo individualių santykių struktūra, toliau nulėmusi sparčią Europos raidą. Pirmas šiaus raidos protrūkis buvo kryžiaus karai, kuriems baigiantis Europa iškilo kaip kitus geopolitinius arealus pralenkianti visuomenį. Europos arealas pasiskirstė į branduolį žemės priklaususias Romos imperijai bei Frankų monarchijai ir šiaurinę bei rytinę periferiją pritapusią prie šio branduolių 9-11 amžiuje. Labiau įsivystęs branduolys stipriai veikė periferiją. Svarbiausias vaidmo čia priklausė arčiausiai esančiai Vokietijai. Be politinės ir kultūrinės įtakos nuo 12 amžiaus, kaip pastebimas ir vis stiprėjantis veiksnys, Ėmė reikštis vokiečių kolonizacija, vienai par kitai palikusi savo pėdsaką Skandinavijos, Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos istorijoje. Paminėtose šalyse susikūrė valstybės ir jų valdovų krikštas vokiečių hegemoniją nukreipė daugiau taikę negu agresyvę kryptimi. Smulkiose Elbės ir Oderio slavų gentyse to neįvyko, vokiečių ekspansija įgavo brutalų pobūdį. Nuo 12 amžiaus čia imtas kelti kryžiaus žygius. Tuo pačiu metu išaugusių šiaurės Vokietijos miestų pirkliai svyravo Baltijos jūroje. 9-11 amžiuje skandinavų vikingų antpoliai lietuvių visai ar beveik nepasiekė. Nesusidūrė lietuviai ir su lenkais. 11-12 amžiuje siekusiais primesti savo valdžią prūsams ir jotvingiams. Neįsivyšiusios skandinavų ir lenkų visuomenės nepajėgė kolonizuoti jų puolamų kraštų. Toliau pažengusi vokiečių visuomenė kolonizavo Elbės ir Oderio slavų žemės. Vokiečių prekybos laivynų įsigalėjus Baltijos jūroje atsivėrė naujos galimybės iki šiol jiems nepažįstamoje Baltijos rytų pakrantėje. Šie poslinkiai sutapo su popiežių galybės laikotarpio pradžia pasižymėjusią misijų suintensyvinimu Baltijos regione 12 amžiaus pabaigoje. Vokiečių pirklį ėmė lydėti vienuolis, vienuolį, riteris. Toli pažengusi Vokietijos visuomenė nebepripažino pagaunių valdovų teisės patiems priimti krikštą. Į naujai pažintus kraštus buvo žiūrima kaip į nukariavimo ir valdymo objektą, o krikštas šiuos naujus santykius turėjo tik įforminti. Vokiečių ateiviai taikė Baltijos etnosams kryžiaus karų požiūrį bei metodus, priverstinį krikštą ir valdymą. Būtent su visu tuo susidūrė Dauguvo žiočių gyventojai. 12 amžiaus 90 metį čia įsikūrus Liubeko pirklių faktorijai. Faktorija netruko pajungti čia gyvenusią ugrų finų gentį Lyvius. Vienuoliai 1186 metais įsteigė misinę vyskupiją. Nuo Lyvių žemės nauja vokiečių kolonija gavo Livonijos vardą.